La presión etan zuk elete. Presioaren euh, aintzinean, uh, uste dut, Jean René Etxegaraiek erabaki zuhena hartu duela. Tenir contre vent et marée n'aurait pas été euh, très satisfaisant euh, pour l'agglomération. Ezin zen mantendu, ez adostasun guzi hauen aintzinean, akbaren onerako. Jean René Etxegarai a mené tous les dossiers. Nik uh, dut lehen bere lana egin duela. Dosiera guziak eraman ditu behar bezala, baina ez da denan hastu eta eleparen proiektuak sekitzen du, boskak aintzin lana bada oraindik. Ez Iroan bepiz de temps pour l'assumer. Jean-René Txedaraiak euh, denbora gehiago kanen dut duzira euh, hori lantzeko, euh, ez da gehiago hain laurdenkatua izanen instituzioen artean. Chacun prend ses responsabilités, je crois que dans l'intérêt de l'agglomération, Jean-René Txegaraik... Baina atxiki behar dena da, bagoitzak bere ardura baduela, eta Jean-René Txegaraik ezin zen, hiri elkargoaren lana trabatzen zuena izan, bere segurtamenak asumitu ditu. C'est tout à son honneur, C'est quelqu'un qui assume ses convictions